Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Budi di Tales Goro dengan judul Misteri Bong Cino. taun 2008. Wektu kuwi Isti ngarep mahku isih sekolah neng SMPN Siji Sugiwaras. Wektu kuwi Isti ape ujian lan angger mulih jam telu sore. Dina kuwi Isti mulih dhewe lan ora ana wong sitok-sitoko. Banjur Isti nglewati bong Cina sing angger nibakno bocah-bocah sekolah. Wektu kuwi Isti ngalami kedadian aneh. Deweke disiram banyu. Ambune kaya banyu cerenn. lan isti langsung mandek karo ngeti ana ing sorbong bong cinaning ora ana sapa-sapa. Isti langsung mulih lan klambine rusoh amarga disiram banyu. Sakbare teko omah isti ditakoni bapakne. "Is, lah klambinem genya?" Banjur isti jawab karo nangis. <laughs> "Klambiku disiram banyu ceren, Pak." Terus pakne isti muni meneh karo srengen. "Lah sing nyiram sapa?" Isti jawab, Aku juga gak ro, wong ora enek wonge. Panggoe ning ndi? <laughs> nang Bung Cina. sekitar jam wolu bengi Pak Is. Pak Ane Isti ngajak aku mbatur ning bongcino. Banjur Pak Is nita termontor lan langsung bablas. Ing dalan aku takon Pak Is. Dan ning bongcino Cino mek apa to Pak Is? Mok dulanan wae kok but-but. Tapi ambune klambine Pak Is mbulek wangi. Mbah, minyak apa sing dinggo? Sekitar jam setengah songo bengi Pak Islanaku teko panggon sing dituju. Panggone peteng dedet lan panggoning ganggangan. Banjur Pak Is medun saka montor lan ndoprok ning dhuwur bong Aku takon Pak Is. Lagi HP mek opo, Pak? Pak Is jawab karo nyerogoh sak. Aku iki HP nyeluk sing nunggoni bong Cina iki. Amarga Pak Is ogak trimo kedadian di awan mau. Banjur Pak Is njupuk minyak sing adai botol cilik lan dibukakake. Ambune luweh nyengat ning irung lan diuser-userake ana klambine. Aku ditawani nanging aku moh. Banjur Pak isu sumek-umek kaya maca japa. Lumrah wae yen Pak isi iso maca japa amarga dheweke ya salah siwijine wong pinter ana desoku. Sumingkir. Sumingkir. Opo kang olodo lungo? Opo sing ora becik sumingkir? Sumingkir, sumingkir, sumingkir kabeh kang ora becik perlu sumingkir saka kene. Sumingkir. Lan rapati suwino ngarepe Pak Is ana putih-putih cilik. Putih ku mau tansaya suwi tansaya dawa. Awakku merinding, landasku njerbobok amarga putih-putih mau edek karo panggonku. Terus Pak Is muni Sopo sing nyiram anakku di awanmu? Banjur pocong kuwi jengker. Nanging aku gak krungu jengkerane mung suarane Pak Is wae sing krungu. Banjur Pak Is muni. Wis, kowe nang parikno. Aku gak butuh kowe. Banjur pocong kuwi ilang. Aku banjur takon yen opo sing dijengkerake Pak Is karo Dek Mang. Pak Is jawab yen dudu pocong kuwi sing nyiram Esti. Jare pocong kuwi ana meneh sing nunggoni bruk iki. iki sungguh lan maca meneh ning batinku aku wis ngira yen mengko ana setan teko urung bar nek kumbatin amarga kuwi ana wong tuwa nyedek ning panggonku karo Pak Is banjur muni karo aku wiji ngadeg lungo lunga ning sandingku mergo kuwi seneng jawilanan beda aku mung manut wae mergo aku wedi Wong tuwa kuwi nyedhek Pak Islan demeki klambine Pak Is. Ning batinku apa wong tuwa kuwi seneng minyake Pak Is. Amarga kait ki mengtangane grayangi sake Pak Is lan Pak Is muni. Weh, jujlatan yo. Karo tangane Pak Is neblek tangane wong tuwa iku mau. Kuwe to sing beda anakku diawan. Mbah, apa sing dijengker wong tuwa kuwi aku ra krungu. Aku krungu Pak Is muni karo wong tuwa iku. Wis, jo dibaleni meneh. Pindah balik kilo, Pak. keipakanan banjur Pak wak minyak iki mau ning greng Lan aku dijak mulih ana dalan aku takon Pak Is, opo sing dijengkeri wong tuwa iku mau? Jawabe, "Bendruwo sing jawan, Bu." Aku lagi ngerti yen wong tuwa kuwi gendruwo. Wis aku ra ngubrus sing wis ya wis. Aku lan Pak Is ngliwati bruk desaku dhewe. Ana wong wadon nyebrang ning bruk lan ilang. Amarga ambune minyake Pak Is ijek mulek. Sak tekane omah ijek ana wong jagongan ning gek lan aku melu jagongan ngampek padhe esuk. Pesenku bagi pendengar jimat sing liwati Bong Cino, kudu ati-ati mergo kuno kuwi akeh sing jail. Iki cerita saka aku Budi Tales Bojonegoro. Persa Drama. Team team.